Lignino kiel biomaterialo. Gi estas unu el la plej oftaj substancoj en la mondo. Kaj tamen, lignino apenaŭ estas utiligata kiel materialo. La esplorado nun malfermas pli kaj pli da interesaj EBLEZOI. Lignino apud celulozo kaj pitino nombras al la plei oftai organicae combinajoi en la mondo. Oni taxas che plantoi productas ciu jare circa dudec miliono in datunoi da lignino, nome ciel apoga substanzo, ciu estas encusigita en la cel muroi de lignisitae plantopartoi, cae ciu contenas la cellulosain fibroin, quasi au ciel mastico. Pailo consistas je dudek procentoi el lignino. Ligno e je tridek Vide al tiui nombroi estas mirige, che la homoi ne pli forte utiligas tiun crudan materialon. Nur du procentoi de la lignino, kiu en la produktado de celuloso estas forse parita de la celuloso, estas utiligatai kiel materialo exemple por la productado de vanilino. La plei granda parto estas for heitata. La causa por tio cusas en la consisto. Lignino estas tre stabila, complice structurita, cae forte disprancijinta polimero el fenolae moleculoi. Gi formas amorfan ca hidrofoban masson, kiu en la de papero, estas dissolvebla nur sub tre acrai codicioi. La consisteroi, do la diversae fenol moleculoi, estas tre interesai substanzoi, cun alta potenzialo por multai applicoi. Cai vide alla streboi sen dependigi de naftai productoi, nun tempe ocasas multe da esplorado. Ce la Technica Universitato de Vieno, exemple, oni laboras pri procedo por la converto de lignino al bio-oleo, el quiu eblos producti biogena in fueloin. En alia proiecto, lignino estas convertata al natura gluilo. Aliai esploristoi productas el lignino tavolisagioin quiui estas stabilae contra o varmego. Sed aperas ancora multe plida ideoi. Usonae esploristoi, antaune longe rapportis, che lignino bonege taugas ciel elira materialo, por biologie mal materialo, por tridimensiae printiloi. Cai antau celcai tagoi, firmao en Bavario vecis attenton per tio, che oni usas la organicaen ringain moleculoin el lignino por la conservado de electra curento. Sur base de la construa principio, redoxa fluo, tiai batterioi teorie povas esti equipatai per sen fine granda capacito cae la plei bono ce tio estas, che oni ne besonas venenain au malabundain materialoin, kiel exemple litiumon, set exclusive materialoin, kiu iastaras en la natura medio, cae ne estas utiligatai. Versaine dauros ancora dum iom da tempo, gis tiai novigoi estos taugai por practica applicado sed plei mal frue, ciam nafto farigios malabunda, cae multe costa, tiam alvenos la tempo por tiai biomaterialoi.